أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanhu i neka je salavat i selam na njegovog miljenika, na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegove časne ashaabe, na njegovu plemenitu porodicu i na sve vjernike koji u svome srcu nose žar imana i slama do sudnjeg dana. Kad nam dođu ove situacije u kojima ispred vas ne sjedi Hafiz Kenan, ja hoću da mi istog izvučemo samo jednu jedinu lekciju koja je možda najvažnija lekcija u cijelom čovjekovom životu a ona glasi da nikad svoje srce ne trebamo vezati za osobe niti za pojedince. Uvijek svoje srce trebamo vezati za onoga koga je stvorio i koji ga najbolje poznaje. A to uzvišen je Allah Đelešanku. To hoću da bude lekcija ovako kada nas Hafiz povremeno napusti, pa neko mora umjesto njega da uđe na njegovo mjesto, da, da tu lekciju naučimo, a Allah mi drago, to je vjerojatno najvažnija lekcija od koje ishod na Dunjalku na Hiretu našu zavisi. Jer ukoliko vežeš svoje srce za stvorenja, onda uvijek će tu faliti, uvijek će manjkati mjesta u tom srcu za stvoritelja. Za onoga koji je najpreći da bude u tom srcu, jel tako? A jedini način da se napravi neki balans jeste da prvo u svoje srce staviš Allahu uzvišenog, a onda kroz ljubav prema njem iskazuješ ljubav prema svim drugim stvorenjima i svim drugim ljudima. To je jedini način. Jer znaj da Allah Đelšanuhu i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam od tebe traži samo tvoje srce. Jedino što traži od tebe jeste tvoje srce. Može čovjek nosat najpohabaniju odjeću na svijetu. Ali ako njegovo srce nije onako kako Allah Želšanu od njega traži, džaba mu svetu Isto tako, može biti najljepše obuče na svijetu, ali ako u njegovom srcu se nalaze osobine s kojima gospodar nije zadovoljan, on od toga nema nikakve koristi. I zato svoja srca treba vezati za gospodara jedinog i kada to uspijemo, kada to postignemo, Allah će dati da preko te ljubavi prema njem volimo i ostala stvorena, stvorenja i budemo voljeni upravo zbog toga. Kaže gospodar Kur'anu e, Ja vina amenu stajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima juhijikum Kaže, o vjernici, odazovite se Allahu i odazovite se njegovom poslaniku kada vas on pozove onome što će vas živim učiniti. Sad se postavlja pitanje kako, kako će nas učiniti, učiniti živim ako smo već živi, jel tako? Šta, o, o, čemu se zapravo radi? Šta je to što se potencira u ovom ajetu? I dalje gospodar nastavlja وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Znajte da se gospodar upliče između čovjeka i njegovog srca. I na drugom mjestu u Kur'anu gospodar kaže Jeumela jenfe umalun vala benun Na dan kada neće koristiti ni metak ni sinovi Illa men bi salim Jedino će spašen biti onaj koji dođe sa srcem čistim. Dakle, to je ono što treba da bude suština našeg dolaska na halku hadisa, da čistimo svoja srca kako bi u njima pronalazili više prostora za ljubav prema gospodaru, za sunnet njegovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve i kroz to sve da ostvarimo međusobnu ljubav, jer jedino uz međusobnu ljubav, a prije svega ljubav prema gospodaru, mi možemo da ostvarimo uspjeh koji smo mi dužni da ako da postignemo. E, prije nego što krenemo sa čitanjem večerašnjeg hadisa, od samo par stvari ovako kao neke uvodne napomene da kažem to što smo mi ovdje, alhamdulillah, Jakobo da ovo bude večeras jedan od onih skupova za koje Resulullah sallallahu alaihi kaže da su to skupovi kada se na njih spušta smirenost i kada ih meleki okruže i s kojima je Allah uzvišen i zadovoljan, amin da bude tako, to je jedna velika blagodat za sve nas. Koliko nas je večeras mogao Allah uskratiti te blagodati da budemo ovdje, da budemo na nekom drugom mjestu. A vi znate da je, da je večeras ima neki zanimljivi sadržaj koliko sam čuo i u gradu i na televizoru, jel tako? elhamdulillah mi smo ovdje. Toga trebamo uvijek biti svjesni. Da ona dova koju stalno ponavljamo. Gospodaru nas, počasti nas za tvoje blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje, a zaštiti nas od dana kada ćemo blagodati spoznati samo zato što smo izgubili. Spletom neke okolnosti, nedavno sam bio u jednoj psihijatrijskoj bolnici i sada pitam ja onu e, kad sam prošao pored kupatila, pitam ja sad ono, što radi onda, izvim Boga, što je ovo zaključano kupatilo, može se kaže ona, pa moramo, kaže, zaključavati zato što ima, desi se situacija da neko od ovih bolesnih insana koji su ovdje, koji leže, dođe, uđe u kupatilo i sa odjećom krene da se kupa. I sad ja počnem razmišljati, gospodar dragi, kolika je to blagodat zdravlja, a toga možda nismo ni svjesni, ali tako? Zaboravljamo možda svake, svakog trenutka tebe gospodar hrani, poji, daje ti zrak i, i sama, sama dovoljna ti je ta Evo ako nešto razmišljam neki dan, to što ti svakog trenutka uzimaš zrak, to je dokaz da te gospodar nije zaboravio, jel tako? Sama ta činjenica kad ti naumpane može da ti bude dovoljna, da te taj dan, da se Allahu samo zahvaljuješ i ništa više. A nikada neće moći gospodaru dovoljno zahvaliti na svemu što nam je dao. Zato kažu učenjaci da je definicija šukra zahvalnosti e, e šukru ma'rifetul ađzi anil šukri. Zahvalnost gospodaru jeste da spoznaš da se ne možeš gospodar zahvaliti na njegove blagodati. To kad znaš da se ne može zahvaliti za sve što ti je dao. Za to što ti uživaš u svemu u tom trenutku, tada znaj da se istinski gospodar svetova zahvali. I druga stvar oko ovih aktuelnosti koje se dešavaju ovih dana, samo sam htio da, da nas podsjeti na emanet koji mi nosimo i koji mi imamo, a mi imamo veliki emanet na svojim plećima. Odmah ću reći to e, čitao sam prije par dana jedan tekst jednog historičara koji kaže da su na području Mostara, dakle dole u Hercegovini, početkom, sredinom prošlog stoljeća, dakle, i sad on bilježi kao kako je bilo stanje islama na ovim prostorima prije recimo jedno 70-80 godina. I sad on to nama hoće da prenese ovako. I sad on kaže da je E, islam u tom periodu, dakle nakon dolaska austrougarske sve do, do, drugog svjetskog rata bio u punom jeku na ovim prostorima. Nije jenjavalo primjenjivanje i prakticiranje islama. To je zanimljiva činjenica jedna. I kaže, kaže sada on da je čak islam po statističkim podacima bio više prisutan u bosansko-hercegovačkom društvu nego što je bio u Alžiru zemlji za koju danas kad se spomene, vjerojatno pomislimo arapski jezik, arapi muslimani, da to u tom smislu da to e, cvjeta. Kaže, u tom periodu je islam više u Bosni i Hercegovini bio zastupljen nego u Alžiru. Kad je tamo je zabilježeno da, da ljudi nisu, da većina stanovnika nije klanjala beš vakat, a kaže u Bosni i Hercegovini su tada e, stanovnici bili dosta odani gospodaru, redovno su djecu slali u Mektebe i vera je bila na prvom mjestu, da tako kažem. I sad nam jedan zanimljiv detalj koji hoću vama da podijelim i da nas podsjeti na emanet koji mi nosimo na svojim leđima. I sad kaže, on navodi, navodi kao citat jednog e, starijeg čovjeka koji se sjeća svoga detinstva. I sad kaže taj, taj koga citira, ja sam iz Mostara i znao sam, i sjećam se ovih vremena, sjećam se ovog doba. Dolazio sam, kada bi bio sabah namaz u Karadžozbegovoj džami u Mostaru, bio je redovan običaj, odnosno svaki dan je bila situacija takva da prva dva safa bi zauzmale bijele Ahmedije. Dakle, lema, Prva dva safa na sabahu bila bi sve ulema u toj džami. Druga dva safa, šarene Ahmedije, to su ono hađije i ostali ugledni građani tog, tog, tu društva. Kaže, ostatak džamije bi napunili ostali stari stari ljudi, stariji građani tog, e, tog mjesta, kaže, a ja se kao djece sjećam da, da mi bismo kao djeca bili sretni kad bismo na sabahu našli mjesto da uđemo u džamiju. To je bilo primora 60-70 godina, 80 godina to tom periodu nekad. Između dva svjetska rata. Pogledajte kakav mi emanet nosimo na svojim leđima. Pogledajte kako je kod nas samo džamija na sabahu. To je zapravo naše mjerilo. Prije samo manje od sto godina takva je situacija bila u našim, našu, naš, čak u Mostarku i danas slovi ješu kao jedno ugroženo pitanje, ugroženo mjesto po pitanju naše vjere din Islama. Dakle, mi nosimo imanet na svojim leđima i sve ovo što nam se sad dešava, mi moramo da opravdamo mi moramo da opravdamo taj emanet koji nosimo i ne smijemo dozvoliti da nam, da nam oni koji nas pokušavaju već godinama, stoljećima uništiti, sada na ovaj drugi, da kažem, intelektualni način uništiti. Vi znate koji je zadatak bio od prošle sedmice, ne želim da to ponovo, e, da ponovo pričam o tome, samo želim da vas podsjetim da nastavite rad na tome, jer svakako mi moramo svoju obavezu ispuniti. Jer postoji razlika, vidite kako je to bilo stanje prije stotinja godina tu, kako je danas stanje. I mi, ovi koji, mi koji se trudimo da nešto promijenimo prije svega u sebi, onda i kod drugih, moramo znati da mi moramo da živimo, a ne da životarimo. Hoću još tu da digresiju napravimo. Razlika između živjeti i životariti je kao razlika između neba i zemlja. Možda se na prvi pogled ne čini tako. Šta znači živjeti, šta znači životariti? Koliko nas ovdje ima koji žive svoj život, a koliko nas ima koji samo životari? Živjeti život znači biti koristan prije svega sebi, svojoj porodici i drugima i sve to u ima Allah Đelšanu prije svega. Životariti znači živjeti samo od danas i sutra onako kao stoka. Kao što gospodar opisuje one koji tako žive i kaže u laike kel enami belhum edal. Oni su kao stoka i oni su još gore od toga. I kaže gospodar u Kur'anu za ove koji, koji žive, koji su zapravo oni koji, koji imaju živa svoja srca. Kaže, mene amila saliha minkum i vekrin e unsa, wa mu'minun فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً Onaj koji bude bio vjernik od vas, bio muško ili žensko, mi ćemo mu dati da živi lijep život. I koristi gospodar riječ hayat. Hayat znači život u najpozitivnijem smislu. A na drugom mjestu u Kur'anu gospodar kaže وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Ako se okrene od moga Kur'ana i od spominjanja mene, mi ćemo njem dati, opet ćemo dati život, ali će mu taj život biti samo životarenje. bit će mu teško u prsima, bit će mu teško u njegovim grudima i samo će se dosađivati. Ono, zato vjernikova deviza jeste da nikad ne može biti dosadno. Vjernik uvijek ima nešto da radi, vjernik uvijek ima nešto što će ga preokupirati, jer on živi, on ne životari. I hoću da na tome radimo, da se trudimo, da svoje živote živimo, a ne da, da budemo od onih koji životari, pa makar na način vi ste svi mlađa populacija i znate, ne, dosta se danas koriste e, ovi mediji, tehnička sredstva, neka živimo u dobu informatičke revolucije, makar ta sredstva nemojte, ako ne možeš koristiti pozitivno, nemoj makar da budeš na štetu svojoj veri, odnosno da budeš na štetu ugledu onih muslimana koje ti zapravo predstavljaš time što izgovaraš la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Večerašnji hadis, još uvijek smo u poglavlju o znanju, približavamo se kraju i još uvijek se nalazimo u tom poglavlju gdje se radi zapravo o kombinaciji stida i znanja. Pa ćemo o tome nešto kasnije reći. Hadis glasi ovako. Hadesena Ismail kale hadeseni Malik an Abdillah ibn Dinar an Abdillah ibn umer ene Rasulallah sallallahu alaihi wasallam kale. Pričao nam Ismail, njemu Malik, prenoseći od Abdullah ibn Dinara, ovaj od Abdullah ibn Omera, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao <clears throat> Inne mine šeđeri šeđereten la jeskutu varakuha wa hije meselul muslimi. Među stablima ima jedno stablo čije lišće ne opada. A slično je muslimanu. Primjer tog stabla je kao primjer muslimana. Kažite mi šta je to? Hadithuni ma hije. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة Svijet je mislio da su to stabla, stabla u pustinji. A ja sam, rekao je Abdullah ibn Omer, pomislio da je to palma, ali sam se stidio da to kažem. Kale Abdullah festahjetu. Fekalu, ja Rasulallah, ahbirna biha. Tada su ashabi rekli, Allaho poslaniće, kaži nam koje je to stablo, šta je u pitanju. Fekale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, je nakletu قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا Tada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reče, tu je palma. Abdullah je kasnije pričao, kasnije je govorio, pričao sam svome ocu šta mi je naumpalo. A on reče, da si to kazao, volio bih više nego da si imao to i to. U drugom rivace prenosi da je rekao, volio bih više nego stado ovaca. Dakle, sin Hazreti Omera je u prvi mah znao o kojem se stavu radi, ali, ali, ali, ali od stida e, nije smio da kaže to što me je naupalo. I onda je kasnije Hazreti Omer govorio da si to rekao što ti je naupalo tada, kaže bilo bi mi draže nego cijelo stado ovaca. Sad koje su, koje su pouke iz ovoga e, hadisa? Prva pouka koju hoću sama da podijelim e, jeste Pogledajte način na koji se ovdje Rasulullah obraća svojim ashabima. A to je, to je stil koji se u Kur'anu često, često provlači. To je onaj slikoviti, jezgroviti govor kada se kroz neke primjere želi nekome nešto približiti i prikazati. I ovdje poslanik sallallahu alaihi veselem poredi vjernika sa stablom palmi. Isto tako imate u Kur'anu primjere, evo jedan samo primjer, kada gospodar kaže da oni koji ne vjeruju neće ući u džennet prije će, kaže, e, se debelo uže provući kroz iglene one uši nego što će oni ući u džennet. Naravno, vi znate da je to nemoguće. Ali jačina te metafore tog poređenja želi da kaže koliko su zapravo ti nevjernici daleko od dženneta i Allahu Đelšanovu nagradi. Isto tako, hoću da prvu poku iz ovog hadisa izvučemo. Kada ljudima nešto pokušavate da objasnite, a vidite da nisu na nivou vašeg razumijevanja Islama, ali ne mora biti samo Islam, odmah pokušajte da nađete neki primjer kako bi oni to mogli da bolje shvati, da to bolje razumiju. Evo konkretno, neki dan sam bio u jednoj situaciji i sada stojim, jedna je tu osoba koja, koja da kaže ne pridržava se baš vjere i tu je jedan drugi hajdli insan, to bio sam ja tu. I sada pita ta osoba, nešto razgovaraju ovako i pita ta druga osoba, kaže zašto se kaže uvijek belaj, iskušenje i problemi dešavaju ljudima koji sve to kažemo dobri koji su onako čestiti, koji su fini, koji se trude da žive moralnim i lijepim životom. I sada taj insan zbog svog iskrenog nijeta, on poče da govori e, ja se Allahu zahvaljujem šta god da bude i kako god da bude, ali vidi ima ne razumije njega ta osoba, jer ona nije na njegovoj reći, nije na njegovom levelu što bi rekli. I ona sad ne shvata ništa šta, njoj, njemu znači, alhamdulillah i subhanallah, to njoj nije ništa jasno. I, da pokušam da izvučem tog insana, kažem ja njoj, ovako, ti si išla u školu, jel tako? Jesam, kaže. jesu, kad ste radili zadatke iz matematike, one najteže zadatke, jel odrade to najbolji učenici oni koji najslabije odrade, koji najslabije poznaju matematiku. Kaže, ona povijek uvijek radi najbolje zadatke, oni koji, koji najbolje znaju matematiku. Pa ja, eko, a šta na kraju bude? Ko dobije najbolju ocjenu od svih tih? Kaže, po oni koji najbolje znaju matematiku. E to ti je rekao to ti najbolji učenici dobivaju najteže zadatke, a na kraju dobiju najveće zasluge. I onda je nju tada bilo, mislim, pokušao sam jednostavnim jezikom prikazati to što joj nije bilo jasno. Iako je ta stvar u suštini vrlo jednostavna za svako da se objasni. To je prva pouka hadisa, hoću da se učimo, da se trudimo, da objasnimo neke komplicirane stvari jednostavnim jezikom kako bi ljudima ta, ta slikovita poređenja ostale, kako bi shvatili pouku koju mi njima trebamo prenijeti. E, druga pouka iz hadisa jeste Hazreti Omerove riječi, da si to rekao, bilo bi mi draže nego to i to, nego stada ovaca. Zašto je Hazreti Omer rekao to svome sinu? Zato što da je Abdullah ibn Omer rekao to pred ashabima i pred Rasulullahu sallallahu alaihi sellem, automatski bi ponos sav za tu izreku Abdullah ibn Omera pripadao njegovom ocu, jel tako? Jer otac je zapravo ta, odnosno roditelji su ti koji neko dijete odgajaju. I kad god vidite čestito dijete, znajte da su njegovi roditelji najviše utjecali na, na to da ono bude takvo. Teško, Allah, Allah Đelšanu daje iskušenja, ali uglavnom, su, ali uglavnom to je mjerilo. Međutim, šta još se iz ovog hadisa nadaje? Abdullah ibn Omer je znao odgovor na to pitanje, ali on nije rekao odgovor na to pitanje šta je, tu, šta je bilo razlog koji ga je spriječio da kaže to što mu je naopalo u tom trenutku? Šta vi mislite? Razlog je bio stid. Međutim, u arapskom jeziku kaže se u hadisu Bilo me je stid doslovno. Ali naš jezik zanimljivo ima jednu drugu riječ koja to bolje i malo preciznije pojašnjava. Njega je zapravo u tom trenutku više bilo sram nego stid, jel tako? Jer stid je ono svojstvo koje ti iskazuješ onda kada si u poziciji da to iskažeš, ali ti to ne uradiš. A sram je zapravo svojstvo koje podrazumijeva tvoju neku inferiornost. I on je ovdje trebao da pokaže zapravo svoju, svoju, svoju snagu ličnosti da kaže to, jer nije, ne treba se insan nikad bojati ako pogrešno kaže. Jer pravilo je nema glupih pitanja, da tako postoje samo glupi odgovori na pitanja. I sada hoću da iz ovoga izvučemo neke pouke kroz stid i kroz sram. E, Stid je dakle osobina koja je pohvala i na koju svako od nas treba da radi. A sram je osobina koju svako od nas treba da se lišava. Svako treba da se riješi te osobine od nas. I hoću da pravimo razliku između toga. Sram dolazi do izražaja kada ti ne možeš nešto da uradiš, zapravo svoju inferiornost i slabost iskažeš kroz to što to ne možeš da uradiš. A stid zapravo dolazi do izražaja onda kada ti možeš nešto da uradiš, ali iz stida prema određenoj osobi, prije svega prema Allahu ti to nešto ne uradiš. Sad ćemo malo oko stira se pozabavimo, samo ukratko. Vi znate za na hadis kojem Rasulullah s.a.v. kaže e, iman se sastoji od 60, odnosno 70 i nekoliko dijelova. A stid je dio imana. Dakle, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se iman vjerovanje sastoji od nekoliko od više od 70 od više od 60 ili 70 dijelova, a stid posebno izdvaja. Jeste se kad pitali, razmišljali zašto poslanik sallallahu alejhi posebno izdvaja stid? Zašto ga posebno naglašava? Objašnjenje se sastoji u tome zapravo drugi nam hadis može to najbolje pojasniti. Kaže Rasulullah alejhi selam El haya wal imanu kurina džemija. Iza rufija je rufija al-ahar. Iman i stid idu jedan s drugim. Kada jednog nestane, nestaje i drugoga. Dakle, ne može insan da bude mu'min, ne može imati jak iman u svome srcu ako nema na njegovom, njegovom licu i na njegovim postupcima stida. Ali hoću da razumijemo taj termin stida za razliku termina srama. Stid je zapravo ono što iskazuješ onda kada možeš da nešto uradiš, ali stida prema gospodaru to ne želiš da uradiš. A sram je ono što ti ne možeš da uradiš, ali da si sam ili da imaš priliku da uradiš, ti bi to automatski uradio. Stid je zapravo osobina koja posebno je bitna za sve ove e, ogranke imana zato što ti da zavisi svaki taj drugi ogranak imana. Ne možeš ti ni da iskazuješ dobročinstvo prema roditeljima ako ti nemaš stida prema gospodaru. Ne možeš ti da ispuniš ogranak imana koji se sastoji recimo u tome da budeš strpljiv ako nemaš, ako nemaš stida prema gospodari, prema osobi prema koju se trebaš zamjeriti. Ne možeš ti da oboriš pogled od harama ako nemaš stida prema gospodaru svjetova. Dakle, stid je taj osjećaj koji te potiče da činiš svaki drugi ogranak imana onako kako gospodar od tebe e, zahtjeva. Ovdje još jedno posebno samo pravilo u vezi stida, e, kuransko pravilo. Kada je ona djevojka prišla Musavu, selam i došla mu je kada je tražila od njega da, ga, da mu se zahvali zato što je on njima e, nasu one njihove kofe sa vodom prije svega Musa a.s. pogledajte njegovu reakciju ovdje on je vidio tamo dvije djevojke da čekaju udaljene od ljudi Vidio ih je da stoje malo dalje od ostalih ljudi i vidi da čekaju, da nisu baš na redu da dođu na vodu, a opet pošto su djevojke, njima je teško da priđu odmah tom izvoru s vodom i da te svoje kofe naspu i da idu dalje. I odmah u Kur'an se kaže, Musa čime njih vidio, on je njima nasuo vode, bez ikakve polemike i bez ikakve priče. Dakle, tu nije bilo nikakvih dodatnih kontakata između Musa i Salam i tih djevojaka. On je samo odradio ono da njima olakša kako bi one ne bi čekale tu i kako bi zapravo i ostale možda zaštitili iskušenja da one stoje tu i da možda pravi neku smutnju. Dakle, Musa a.s. je automatski odradio, prvi pokazao svoj stil i on je samo odradio ono što je trebalo kako bi olakšao tim e, djevojkama i kako bi tu situaciju učinio jednostavno. A onda se dalje u Koranu kaže فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ nakon što je to se sve desilo, kada su oni očeli ispričali svojim babi šta se desilo, ovdje je jako bitna stvar što su one svome ocu rekle šta se desilo. Karakteristika djevojaka jeste da ne rade stvari s kojima se njihov otac ne može, s kojima njihov otac nije zadovoljan prije svega, odnosno njihovi roditelji. I nakon svega toga ona je došla Musa alaih selam hodajući stidljivo. Tako se u Koranu doslovno kaže. Hodajući stidljivo, ona je došla i rekla da je njen babo rekao to i to. Ovo je osobina od koje zavisi hoće naše društvo biti uspješno ili neće biti uspješno. Onoliko koliko naše majke, naše sestre, naše kćerke budu imale prisutne stida u svome ponašanju, toliko će naše društvo biti sačuvano od nemorala, a samim tim i od svih ostalih počasti. pošasti. I želim da tu poruku posebno među našim sestrama provučemo zato što to je ono na čemu se najviše mora raditi. Kada vidimo djevojku neku koja nosi hijab, a ima nedolično ponašanje, tako mi Allaha, men taj cijeli dan bude jednostavno drugačiji imam osjećaj u svome srcu zato što imam osjećaj kao da se, kao da se islam koji predstavlja sve ono što je superiorno, sve ono što je pozitivno na nekim sitnim granama kao da, da opada zbog sitnih nekih stvari. I hoću da na tome stvarno puno radimo. Mi smo omladina i mi treba da nosimo tu E, tu baklju slama prije svega svojim ponašanjem. Ako u našem ponašanju oni koje mi prozivamo i oni koje mi pozivamo ne vide ono što, čime mogu biti oduševljeni, onda mi nikad nećemo u svojoj misiji uspjeti. A prva, prvi korak prema tome da mi svoju misiju, ostvarimo jeste da u svojim srcima gajimo osjećaj stida prije, svega prema gospodaru svjetova. Još hoću da ovu povuku provučemo. Zašto se u ovom hadisu navodi primjer palmi? koja je to, koja, koji je to smisao, zašto se Palma spominje kao primjer muslimana koji je uspješan. Zato što Palma je, ima više razloga, ali evo, navest ćemo dva samo. Zato što je Palma stablo i Palma je drvo čiji se svaki dio može iskoristiti. Ovo je zanimljivo poređenje. Svaki dio palme se može iskoristiti. Nema tog dijela palme koji se ne može iskoristiti. Čak i one neke koštice, ostatke mogu koristiti, koristiti da se nešto stoci napravi što će im biti korisno kao ishrana i tako. Dakle, svaki dio palme se može iskoristiti. I šta je zapravo pojenta, šta je poruka toga? U koju god situaciju ti da dođeš, u kakvu god se zadesiš halu i situaciji, koju god da si gradu, državi ili mjestu na planeti, ti treba da svojim ponašanjem i treba da svojim konstruktivnim savjetima i djelima prikažeš ti musliman i da ti nosiš emanet islama. Neki dan ulazim u jedan ovaj market ovdje i sada vidim ima neku, neka promocija tu nekog alkoholnog pića, ne znam šta je bilo. I sada mi neka djevojka tu stoji i ona meni počne da priča ono dobar dan, danas imamo promociju. ja u tom trenutku mi je došlo čim tako mi se obrati, prvi mah dođe ona reakcija, najradije bi da je nešto, da tako. To, to je prirodno insanu vjerniku, tako bi trebalo da bude svima nama i dođe ta da neku ružnu reakciju radiš i onda se čovjek malo pribere se i onda kaže hvala vam, ne, ne treba mi to i nastavi svoj put dalje. I onda sam malo razmišljao zašto je to tako i onda mi padne onaj ajac kojem gospodar kaže Musavu alaih selam, opet se vraćam na njega kada ga je poslao faraonu koji je rekao koji je počinio najveći mogući grijeh i rekao da je on zapravo rekao ja sam Bog nema većeg grijeha od tog grijeha koji on radio i gospodar kaže Musa a.s. kada ide faraonu, kaže idi ti i tvoj brat fakula lehu kaulen lejinen i govorite mu blagim riječima. Faraon koji takve stvari govori, na, koji takve stvari laže na gospodara svih svjetova, mu, Musa biva naređeno da faraon koji takve stvari govori da, da ode e, Musa a.s. faraonu i da mu se obraća blagim riječima ne bi se ono pometio i ne bi se gospodara svoga pobojao ako je to naređeno Musa selam da tako postupi sa svojenjem koje je počinilo najveći grijeh koji se može uraditi, pa kako da mi onda postupamo sa ljudima koji čine manje grijeha od toga, a mi svakako ne trebamo o tome suditi. Jedna od najljepših dova, ovo bi volio da ponesete sa sobom, koji sam čuo u, u, u svoj, čitajući ovako, jedna od najljepših dova koji sam čuo, Ja men saberte, ala men kale, ene kumul a'la, irham ala men kale, subhane rabbi a'la. O ti, odnosno o gospodaru, koji si otrpio onoga koji je rekao, ja sam gospodar vaš najveći. Smiluj se robu svome koji kaže, subhane al ala, hvala neka je gospodar moj uzvišeni. O ti koji si otrpio faraona koji je rekao, ja sam gospodar vaš, ja sam Bog vaš, smiluj se onome koji kaže na seždi, subhane al ala, hvala i neka je gospodar moj veliki poredimo Resulullah sallallahu sallam poredi vjernika sa palmom zato što je to stavlo koje se mora svaki dio iskoristiti. Još samo ovo da kažemo. Jedna lijepa rečenica koja može da bude neka vodilja u našem životu. Ono, vrediš onoliko i tvoja vrijednost je onolika koliko si ti koristan drugim ljudima. Onoliko koliko su potrebe drugih ljudi kod tebe, ti toliko vrijediš. Ako vidite nekoga da mu se ljudi obraćaju, znate da je to insan kojem je, kojem je Allah Đelšanu pripremio visoke deređe. Ako vidite nekoga da je stalno u potrebi za drugim ljudima, dovete za takvog insana, jer je dostojanstvo vjernik u njegovoj neovisnosti od ljudi. I onaj koji postigne to da bude uvijek dostojanstven, da bude neovisan od ljudi, to je insan koji je, kojem Allah dao veliki hajr i čim nekoga, ako vidiš da se ljudi obraćaju za neke tvoje potrebe, nemoj to smatrati nikad kao teškoću, nego uvijek to posmatraj kao privilegiju. Jer znam se da si ti ruka koja je donja, koja traži, a ne ona koja daje. A isto tako, braća koja traže, često imaju običaj da, da, da traže od drugih neke usluge, ako je baš nužno neka se to radi. Ali treba da znaju hadis kojem se kaže, kada jedan ashab upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "O Boži poslaniče šta da uradim pa da me voli i Allah i svi ljudi?" I kaže Resulullah da te voli gospodar iz svoga srca, opet se na srce vraćamo, iz svoga srca o strani dunjaluk. Dakle, ne iz svojih ruku, ovo je jako bitno, ne iz svojih ruku, nego iz svoga srca, o strani dunjaluk. I tada ćete te voliti Allah Ako hoće da te ljudi vole, nemoj tražiti od ljudi. I to je stvarno tako. Čim vidite insana, nekog za kojeg znate da ima neke svoje potrebe, vi, vi volite da okrenete pogled ili da vas ne vidi samo kako se ne biste sreli. I hoću isto na tome da radimo. I još posljedna poruka, poredimo vjernika sa palmom zato što je palma stavlo koje kada se njegove one grane osuše one se zapravo samo ponovo ovijaju oko palmi i tako da u svakom, svakom stanju palma nikada ništa njena njen dio ne otpada i svaki iz godine, iz godine u godinu palmina ta ovojnica ono njeno stavlo, jače, jače bude i onda ono dakle možemo da kažemo nekim našim žargonom stalno napreduje, stalno raste, stalno jača i to treba da bude ono o čemu ćemo razmišljati. Stalno preispitivanje. Ukoliko ti vidiš da nisi bolji danas nego što si bio ako, ako je kratak period jučer, ali uzmite onda duže periode, razmislite kakav sam bio prije dvije godine, kakav sam bio prije tri godine, a kakav sam samo danas. Ukoliko ne osjetiš da stalno, konstantno napreduješ u, svome putu prema gospodaru, moraš malo više da poradiš na tome, jer svakako dan i noć radi na tebi i ti dani kada se ti približavaš gospodaru se smanjuju. I zbog toga mi treba da se što više približimo Allahu Žršanovu. I ovo hoću da još kažem. E, jedan insan kad su ga pitali kako si ti postigo da tako budeš nekako moralno jak, da imaš tako lijep ahlak, lijepo ponašanje, čime si postigo te, te, to, to što si postigo? Kad su mama Šafiju pitali to pitanje, on je rekao, kaže, kritike ljudi sam shvatio ozbiljno. Ono što su me ljudi kritikovali, kada to sam shvatio ozbiljno. I tako sam postigo to. To je rekao ima Šafija. A ovo sad što ću vam reći, to je jedan ovdje e, savremeni da kažem, naš savremenik koji ima dosta, alhamdulillah, e, ljudi koji ga vole. I sad pita ga kako si ti postigao da to, da budeš takav, kaže on, svako od nas ima dvogled u svojim rukama. I sada neko od, nas uputi taj dvogled prema ljudima i onda istražuje njihove neke mahane i njihove nedostatke, kaže. A ja sam kad je taj dvogled okrenuo prema sebi, pa sam onda vidio sve svoje nedostatke i trudio se na tome da ih otklonim kako, ja, kako bi ja bio čisto takvih mahana. I evo sam jedan primjer vezan za tog insana E, normalno čim, čim insan ostvari to da ga, da neki ljudi vole mora biti onih koji ga ne vole jer ne možeš nikad biti tako dobar sa svima mora uvijek biti dobra i loša strana i sada bio jedan insan koji, kojim se nije sviđao taj taj o kojem, kojem, ja pričam taj insan sa lijepim i jednog dana krene on da mu naudi bila je zima i krene on da mu naudi htio htio nešto da mu radi loše jednostavno šeitan njegovu nije dao mira i htio je da mu naudi i krene on prema njemu i pošto je bila zima Allah dadne Allah dadne da se oklizne i da padne i da pošto je led bio padne i slomi svoju nogu i Allah ga spasi ovoga insana na taj način a ovoga tako kazni i sada ovaj ode u bolnicu pošto je bila ta malo veći problem veća fraktura pošto je vjerojatno imao malo veći nefs i sada dođe u bolnicu i jednostavno počne njega brige ga savladali kako sam ja to mogu da uradim razmišljam kako sam mogao to da uradim, šta ću sad sa svojom porodcom, porodcem tamo sjedi, stoji gladna, a ja ovdje moram da ležim u bolnici, ima brigu šta će, kako će. I nakon nekog vremena, ovaj insan prvi kojem smo pričali sa lijepim ahlakom, dođe kod tog drugog insana u bolnicu i posjeti ga. Kad je čuo šta mu se desilo, on je došao u bolnicu posjeti ga. Iako je onaj krenuo da njemu naudi i da, da njemu nešto ružno uradi. I to kad je ovaj vidio dole, on se jednostavno je sav se zaprepasio, nije mogao da vjeruje da se to tako može situacija preokrenuti. I sada, pošto je ovaj vidio stvarno da je iskren, ovaj se njemu otvori, povjeri mu se, kaže, meni je sad jedina briga, vidim ti si mi halalio, ali jedina mi je briga šta, šta ću sad za svoj porodicu. I ovaj insan dođe i svog džepa izvadi određenu količinu novca, evo 500 maraka, nek se tvoja porodica izdržava dok se ti njima ne vratiš. Nakon tog momenta nije bilo e, osobe koja je više letila da se druži sa tim insanom koji je tako postupio prema njemu. Dakle, iako je to je ona princip Kur'ana, ti uzvrati na zlo dobrim, Allah Đelšanu će učiniti da taj tvoj neprijatelj, prisni tvoj prijatelj postane. E, pošto hoću samo da završim s ovim e, dobio sam ovdje obavještenje jedino na izlazu kada budete ako ovo da izlazili e, nalazi se, izašao je novi broj ovoga magazina lista Gazu Srbegove medrese, Zemzem, ima lijepih tekstova, pročitao sam list, pa eto, ko bude bio u stanju, neka, neka, neka kupi e, list, neka pročita šta korisno ako bude za njega, a ako ništa, neka makar kupi s nijetom da pomogne učenike medrese, jer njima je pomoć svakako potrebna. Nek ima na umu hadis koji Rasulullah s.a.v. kaže Wallahu fi amni labdi ma kani labdu fi amni fihi. Allah je na pomoći svome robu sve dok je rob na pomoći svome bratu muslimanu. Eto, da proučimo do ovako. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Gospodar naš prosti na grehe nemoj nas kazati. Gospodar naš počasti nas i nemoj nas kazati. Gospodar naš uvedi nas u džennet i približi nas svakom dijelu koje približava džennetu. Gospodar naš udalji nas od džehennema i svakog dijela koje približava džehennemu. Gospodar naš budi zadovoljan s nama na dan kad se s tobom sretnemo. Gospodar naš proživi naš u društvu Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem njegovih ashaba. Gospodar naš počasti nas osjećajem stida u našim srcima, gospodar naš počasti nas da u našim srcima izgara, izgara ljubav prema te, prema Muhammedu sallallahu alaihi sallam, prema njegovom umetu i prema svim vjernicima i prema svim vjernicima i prema svim drugim ljudima. Gospodar naš uputi nas na to da svim svojim djelima budemo iskreni da samo tražimo tvoje zadovoljstvo. Gospodar naš počasti nas time da na dan uniji budemo sa svojim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam počasti nas na to, time da na nauku budemo sretni, a na ahiretu da budemo bez straha i da budemo doni za koji neće biti straha i za koji ni za čim neće tugovati. subhani rabbi rabbi zidna majsifunu salamu ala mursalim alhamdulillahi rabbi alamin al